Climato dieto recomendata. Mangi estas viv necessa por homoi. Samtempe, la nun tempa productado de nutrajoi accelas la climatan changion. Gis la jaro 2100, tiu sectoro pobus contribui prescau unu gradon de la plialtigio de la temperaturo, el trovas esploristoi sed ili havas ancau ideon, cion oni povus fari contrau tio. Nova studajo aperigis mal tranquiligain resultoin pri la contribuo de nia nutrajo alla climata shangio. Gis la iaro 2100, tio, cio alvenas sur niai teleroi, povus contribui, che la tero, plivarmigios, iegis 0,9 grado Celsiuso, aldone Al alla plusso de proximume 1 grado, ecte la comenzo de la industriigo. La bona novaggio ali flanque estas, per celitae mesurae pascioe, tiu mesura valoro, povus esti mal altigata, ie proximume la duono, scribas esploristoi en la studaggio. La sciencistoi estis analizintai actualain esplor resultoin cae proprain modelain calculoin. La agriculturo estes eble respondetza por proximume dec quin procentoi de la nuntempa plivarmigio, ili scribas. Pro la cutima transcalculo de ciui forceiae gassoi al equivalentoi de la carbondioxido, dioxido La efficoi de la unuopai forceiai gasoi, gis nun, ne estis suffice precise registritai, ili criticas. Tio validas precipe por metano, cies mond scalai en aerigoi devenas prescau iela duono e la agriculturo. Metano, jamal aperas e la atmosfero, poste chiaroi, plei grand parte sed gi estas kiel forceia gaso, cent oble pli efica ol carbon dioxido. Char carbon dioxidae equivalentoi plei ofte estas calculitai por tempo horizonto de cent jaroi, la malong tempa forceia potenzialo de metano estas subtaxata, scribas la esploristoi. La esplorista te amo de la Columbia Universitato en New prognosis la effecton de la hodiao a nutrajo sistemo pri la tervarmigio sub quin malsamae scenaroi de lo giantaro. Sur la baso de amplexa literatura serciado, ili starigis de talan registron de la actualae en aerigoi de forceiai gasoi por naudec quar diversai nutrajoi ili el trovis che la nutrajo productado povus gis la fino de la iarcento contribui alla climata varmigio ie prescau unu grado celsiuso. Metano estas lautio respondezza por prescau sestec procentoi de la ter varmigio. Dum carbon dioxido cae dinitrogen oxido contribuas ie po proximume dudek procentoi. la bona novajo. Existas tamen signifa potenzialo por la reductado de en aerigoi per disponeblai modifoi, ce practicoi de productado, ce schemoi de consumo, cae ce perdoi cae malsparo de nutrajoi, scribas la teamo. Iam pli climat convena productado de viando, de lactae productoi cae de riso, povus helpi spari quaronon de la prognosita pli altigio de la temperaturo ienulcomo nau gradoi. Same succes promessa mesura pasho, laula esploristoi, estas la realigo de scienzae recomendoi por nutrado en la monda giantaro. Ciel exemple pli malgranda consumo de fishoi, birdoi cae ovoi. Pluai mesurai pashoi estas lautio, legis la jaro 2015 alstrebita climat neutrala provisado de energio, cae reducto de la hodiaua malsparo de nutrajoi je quindec procentoi. Tio cune, tio povus reducti la prognositan plivarmigion gis la jaro 2100, je 0,5 gradoi. La pli altigio de la temperaturo tiam estus 0,4 gradoi, anstatau 0,9 gradoi Celsiuso.